Falimadha natakallamu an hadha kwa nini tulizungumzia hili na mnatakalam liannahu kad ankara nas min aljuhal almiraja ni kwamba kuna baadhi ya watu wenye kujinasibisha na Uislamu wamepinga jambo hili, jambo la kupandishwa mtume katika miraj, bali wako ambao wamepinga zaidi, wakasema hakuna safari ya Isra'i wala miraji hayo ni katika mambo ya khurafat ma annahu wadhiqun dalala pamoja na kwamba jambo hilo la Isra'i na Miraji liko wazi wazi dalili zake fil Qur'ani wa Sunna ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam waqalu ay وقالوا أي الجهاد قصة المعراج غرافة وقسمة kisa cha Isra'i na Mi'raji ni kisa cha uzusi sio kisa kilichothibiti wako sana katika ufahamu wa dini ya Kiislamu hali ya kwamba Allah tabaraka taala ameizungumza safari hiyo bali akaishushia sura nzima ikiitwa suratul Isra sura ya mtume wa Allah ya kupelekwa kwake usiku mmoja na Isra ni safari ya usiku tu sio safari ya mchana Allah akaizungumza katika sura Bani Israil katika njia ya maajabu ya kuonesha miujiza yake subhanalladhi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ametakasika sana yule ambaye aliyempeleka mtumwa wake yani mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kampeleka lailan katika usiku mmoja tu sehemu ya usiku safari hiyo ilianza minal masjid harami kuanzia katika msikiti mtukufu wa maka ila masjid al-aqsa mpaka ikakomea mwisho katika msikiti mtukufu masjid aqsa Yerusalemu linuriyahu min ayatina na kuotokea hapo ili tumuoneshe Muhammad miongoni katika miujiza yetu na maajabu yetu makubwa innahu huwa samiul basir hakika yeye Allah ni mwenye kusikia maneno ya waja wake wenye kusema na Allah ni mwenye kuona kila kitu na aliposema alinuri yahu ai muhammadan ili tumuoneshe muhammad min ayatina miongoni miujiza yetu alidhami mikubwa kama kala taala kama alivyosema Allah katika sura nyingine suratul najmi laqad raa min ayati rabbihil kubra kwa hakika kuna wasiwasi wowote kwa hakika kwa hakika kabisa ameona Muhammad katika miujiza ya Mola wake ilikuwa mikubwa sana miujiza Mola wake Muhammad kaiona kwa macho yake katika an najm aya nambari 18 nyuma ya aya hiyo imekuja wa huwa bil ufuqil aghla na yeye Muhammad akiwa katika anga za juu ni miraji sasa akiwa katika anga za juu wa huwa bil al a'la alimuona Muammar Jibrili akiwa katika anga za juu na yeye mwenyewe amechukuliwa katika anga za juu thumma dana fatadalla kisha Jibrili akasogea karibu kwa kamtumia Allah na akakaribia kuwa karibu naye mno fakana qaba kausaini basi akawa mtume Allah amekurubia kwa Jibrili kiasi ya mipinde miwili au adna au chini kidogo ya mipindi miwili akawa Jibrili amekurubia kwa mtume Allah kiasi ya mipinde miwili nyoosho mipinde miwili hivi yani masafa si marefu sana kiasi ya mikono miwili ya binadamu mara mbili hapo ndio masafa ambayo jibril alikuwa yuko karibu sana mtume fakana kaba kausaini au adna basi akawa jibril amemkurubia mtume Allah kiasi ya mipinde miwili au chini kidogo ya mipinde miwili fa auha ila abdihi hapo ndipo ambapo jibril alipofunua wahi kwa mja wa Allah Muhammad ma auha yale ambayo aliyomfunulia ma kadhaba alfuadu ma raa hakikusema uongo kifua cha Muhammad kwa yale ambayo kifua hicho kimeona afatumaruna hivi nyinyi ndiyo mnafanya shaka kuhusiana na miujiza hii hivi nyinyi mnafanya shaka na safari ya miraji ala ma yara kwa yale ambayo Muhammad aliyoyaona walaqad raahu nazlatan ukhra na kwa hakika Muhammad alimuona Jibril kwa mara nyingine inda sidrati muntaha mbele ya sidrati muntaha na maulamaa wote wanakubaliana kwamba sidra muntaha iko katika mbingu ya saba wala sidra mtaha mkunazi huo wenye kukomea mambo yote yanafikia hapo hauko katika ardhi uko mbinguni baada ya mbingu ya saba ndiyo kuna sidra muntaha maulama wote wanakubaliana hivyo inda sidra muntaha indaha mbele ya sidra muntaha jannatul mawa ndipo ilipo pepo ya Allah al mawa jannatul mawa pepo ya firdausi iko katika mbele ya mkunazi huo lau kama hawa wangekuwa wanaiangalia Qur'ani na wanaizingatia Qur'ani na wanaangalia tafsiri za, za Qur'ani mbalimbali mufasiruna wasingefanya shaka juu ya safari ya Mi'raj ni safari ambayo imethibiti aya za Qur'ani ziko wazi wazi indaha jannatul mawa mbele ya mti huo ndiyo kuna pepo ya Allah al-mawa firdausi la ala ambayo imekuja kwenye hadithi ya mtume ala nyingine idha sa'altumullahu aljanna fas'alu jannatul ma'wa mtakapomuomba Allah pepo basi muombeni akupeni Allah pepo ya firdaus jannatul ma'wa ambayo kwenye aya nyingine Allah amesema kad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mwisho aya 11 alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun wale ambao watairishi pepo ya firdausi alala humo wao watakaa milele idh yakhsha sidrata ma yakhsha kumbuka habari hii Muhammad pale ulipofunika katika mkunazi huo kile chenye kufunika nao ni nuru ya Allah tabaraka taala ma zagha albasaru halikwenda upande halikwenda upogo jicho lake Muhammadi wama tagha na wala halikuvuka mpaka likaangalia maeneo mengine bali imeangalia sehemu hiyo jannatul mawa laqad raa min ayati rabbih alkubra wa hakika Muhammad ameona miujiza ya Mola wake iliyokuwa mikubwa mikubwa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات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 Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal inna Muhammadan lam yara Jibrila fi suratihi kutoka katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud anasimulia kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona Jibrili katika umbile lake aliumbilwa nalo Jibrili illa marratain isipokuwa mara mbili tu mtume alimuona Jibril akiwa katika umbile lake kamili umbile limuumba Allah tabaraka taala ama maratan ama mara moja fa innahu sa'alahu an yariyahu nasahu mtume alimuomba Jibril akamwambia Jibril na kuomba sana hebu jigeuze katika umbile lako hasa lile ambalo Allah amekuumba ukubwa katika umbile lako kubwa napenda nikuone katika umbile lako ewe Jibrili fi surati alimuomba amuone katika sura yake hasa fa arahu suratahu Jibril akamuonesha mtume Allah sura yake fasaddal ufuka Jibrili akaiziba anga yote kwa mbawa zake zile anga zima lile likaziba kabisa naonekana kivuli tu umbile la jibril alisalam ni umbile kubwa mno muta'un thamma amin jibril ni mwenye kutiwa huko mbinguni tena ni mwaminifu sana ndiyo malaika mkubwa kuliko malaika wote kwa hiyo mtume alimuomba Jibril hebu nikuone katika umbile lako hasa ambalo Allah amekuumba katika umbile hilo Jibril akajitokeza katika umbile lake mara ya kwanza akaiziba anga zima lote limeziba wa amma al-ukhra ama uoni wa pili fa innahu saada ma'u Jibril alipanda naye mtume Allah na hapo ndio makano shahidi sasa Jibril alipanda naye mtume kwenda naye wapi kwenda naye katika safari za anga za juu mbinguni hina suida bihi pale alipopandishwa wa huwa bil ufuq al a'la akiwa katika anga za juu warawa imam ahmad an abillah ibn shaqiq qala amesema kuntu li abi dhar mimi tabiina nilisema kumwambia sahaba wa mtume Allah abi dhar law ra'aytu rasulullah la sa'altuhu mimi ni tabiina wewe ni sahaba laiti mimi kama ningekuwa katika zama za mtume ya Allah nikamuona mtume Allah ningemuuliza mimi qala akasema abadar wama kunta tasalu ehe kama wewe ungekuwa ni sahaba mtume Allah ungemuuliza nini qala akasema kuntu asaluhu mimi ningemuuliza haraa rabbahu je Muhammad amemuona mola wake faqala akasema abadar inni kad sa'altuhu mimi nilimuuliza mtume ya Allah hilo je umemuona mola wako faqala mtume kasema kad raaituhu nura mimi nimeiona nuru sijamuona Allah na hii haipingani kuonekana Allah kiamani hii ni katika ulimwengu duniani ama kiamani Allah taonekana kwa mujibu wa aya za Qur'ani na kauli za maimamu wote ahlu sunna jamaa wujuhu yaumaidhi nadhira ila rabbiha nadhira nyuso siku hiyo za uumini ahlusunna zitang'ara zitamuona mola wake kwa macho yao na hadithi zimekuja nyingi zenye kuthibitisha kuonekana kwa Allah kiamani kwa macho hasa na hiyo ndio madhhabu Imamu Shafi'i ya kwamba Allah ataonekana kiamani kwa macho ama katika dunia ama katika ulimwengu Allah aonekani qad ra'aytuhu nuran mimi nimeona nuru anna raahu wapi na wapi kumuona Allah hapa duniani wa fi riwaya kad sa'altu mimi nilimuuliza mtume Allah je umemuona mola wako faqala ra'aytu nuru mimi nimeona nuru wa sababu tasmiyati abi bakri na sababu ya kuita sahaba wa mtume Abu Bakr ni Siddiq ni sababu ipi ni pale mtume aliporejea safari ya Miraj na aliporejea katika safari ya Israeli alipofika katika mji wake akawa anawasimulia watu wa maka na masaba wake kama mtume kaenda safari ya usiku na kaenda katika kupandisha mbinguni ikawa sasa mushriku kureishi wanapinga jambo hilo wakamwambia Abu Bakr ewe Abu Bakr unamuona saibu yako huyu ati saibu yako anasema kapelekwa safari ya usiku mmoja akasema naam anna usaddiku ndiyo mimi namsadikisha Muhammadi biabada min dhalika kwa safari ya mbali zaidi kuliko hii Isra na Miraj wakati mtume tayari kishapandishwa katika mbingu kuonesha kwamba jambo la Miraj ni jambo ambalo limesibiti hakuna upinzani wote mbele ya ahlus sunna wal jamaa ama kufunga siku maalum ya Miraj ni jambo la uzushi likusibiti kwamba tunafunga siku hii ya mwezi 27 hii ni miraji hii tunafunga miraji hilo jambo halikuthibiti kwa kuhusishwa funga na, na, na miraji ama kufunga katika mwezi huu basi mtu mwezi wote anaweza kufunga mwezi wote mtu anafunga mtume alikufunga katika miezi mbalimbali hata katika mwezi huu wa miraji vile vile mwezi huu mtume Rajab alifunga vile vile lakini hakuhusisha kwamba hii ni funga maalumu ni funga ya miraji hii hii ni funga ya miaraji na pakaweka sawabu maalum kwamba siku moja unapata sababu hizi siku ya pili sababu hizi mpaka siku tisa hadithi zote hizo zitakuja kusema hivyo ni hadithi za uongo mtume kasingizia uongo hakuna fadhila ya kwamba siku ya kwanza unapata sababu hizi siku ya pili mpaka